assusta, sai daqui longe de mim, bicho feio. Tu me assusta, não quero te ver aqui, Rose Clay. Sai sua bruxa, se olhar pro espelho, cê quebra, não vê que não tem. Saia pra lá, e yeah, é, saia pra lá. Eu não aguento essa mulher, que mulher feia, sai pra lá. Essa mina é doida, atrapalha. medo. Ricardo, Ricardo, quando você me vê, você não resistir. Todo dia não te compreendo. Fala que eu sou feio, mas você vive me querendo. Me dá pena. Vê se vira macho, põe isso na cuca. Pra mim, ser na homem é uma espelunca. Eu que não te quero porque não sou tom. Sei que sou bonita, por favor, não me confronta. Dá um close na minha pose e não vem me humilhar. Cala a boca, cala a boca, toma essa e sai pra lá. Vê se respeita uma afro-latina. Porque sou linda igual a Shakira. Cara da Anitta, aqui é bonita. Eu não aguento essa mulher, que mulher feia, sai pra lá. Essa mina é doida, atrapalha deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amiguinhos também para ajudar a gente. E